Muy buenas noches amigos de los mochis y bienvenidos a nuestro programa El tren de la música. Esta noche tenemos una sorpresa para ustedes y es que tengo conmigo a mis tres alumnas, diré cuatro porque Alba también es alumna mía, de la Alianza Francesa hicieron ofrecer su tiempo para tener una pequeña entrevista y de esta manera introducirla a conocer lo que es la radiodifusión. Tengo conmigo Carolina Mariscal, bonsoir. Jocelyn Angulo, bonsoir. Ok, y, y, por supuesto la reina del programa, la señorita Alba Marina, que es a mi lado ya y pidiendo por el micrófono, pero Alba tiene que esperar, déjame terminar, no tiene apuro, por favor. Bueno, ah, pregunte a Alma cómo se siente la primera vez, eh, la primera vez que estaba atrás de un micrófono. Eh? Ay, podía ver los ojos de esa muchacha, pero está bien, estaba bien, bien tranquila, sin miedo, y fue para mí una gran sorpresa. Esta entrevista no es nada formal, Solo voy a hablar con ustedes sobre el idioma, porque escogieron francés y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Voy a pasar ahora mismo el micrófono a la co-conductora del tren, que está muy impaciente para hablar. Está en mi lado, mi lado. <laughs> No, no, no, no, no me, no me el micrófono, yo te le va bien tranquilo, espera. Y ahora le va a pasar el timón, ok, para continuar con la, la, entrevista. Alma, aquí está el micrófono. Bonsoir. Gracias, profe. Muy buenas noches a todos los que en este momento nos están escuchando en este programa especial del Tren de la Música. La idea fue de mi profe. El sábado pasado, durante nuestro receso, nos dice, niñas, ¿qué piensan si hacemos un programa de radio donde todas ustedes, o sea, nosotras, podamos participar. Y pude ver los ojos de mis compañeras. <laughs> Sí, ay. Ah, qué, qué mirada, ya estaba toda una sorpresa. A mí me dice, profe, ¿qué, pasó? Dice, ya, vamos a hacer un programa que todo todas ustedes van a participar. Ah, oh, profe, ¿qué idea tiene en mente? <laughs> y nos ponemos a reír y él sigue explicándonos que sería muy bueno escucharnos en la radio. Así nació la idea del programa. Y antes de empezar con la entrevista, escucharemos una canción para ponernos en un ambiente agradable. ¿En el viaje? ¿En el tren? ¿De la música? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, entonces vamos a escuchar a Yves Duteuil y Serge Lama de cantar para nosotros una canción que se llama Prendre un enfant par la main. ses bras. Et pour la première fois, sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras. Mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie Prendre un enfant contre soi chanter des refrains pour qu'ils s'endorment à la tombée du jour. Prendre un enfant par la peau. Prendre un enfant comme il vient et consoler ses chagrins. Vivre sa vie des années, puis soudain un enfant par la main en regardant tout au bout du chemin prendre un enfant pour le sien. Carmina, Una pregunta. Dis-moi, ¿pourquoi as-tu choisi le français parmi toutes les langues? Bueno, profe, siempre había tenido la curiosidad del francés, porque me parece un idioma muy interesante y que además del inglés es de los más importantes y que me podría ser de mayor utilidad. ¡Ay, qué buena respuesta! Vamos a ver si ahí. Y a ti, y eh, Carolina, la misma pregunta. Bueno, profe, yo tengo un amigo que me ha hablado mucho de París, entonces dije yo, ay, yo también quiero aprender francés y, y para poder hacerlo, pues poder realizar un viaje cuando sea más grande y poder visitar París, la Torre Eiffel y todos los lugares cercanos a él, pero pues obviamente tengo que saber francés, si no, ¿a qué voy? No voy a entender nada. No, pero ya tú me puedes llevar contigo como guía. me, a poner la ¿Eh? Ay, bueno, pues lo a llevar de traductor, usted sabe. Pero claro, todo sin ningún costo. Ok, no, no, no, no. Por eso tengo que hablar con tus papás. A ver si me pueden pagar también el viaje. ¿eh? Yo puedo ir de ah. colado, ¿no? <laughs> ¿Eh? Porque yo no tengo dinero para hacerlo. Bueno, profe, lo pensaré. Lo pensaré. Ahora mismo, <laughs> Jocelyn, ¿Por qué? La misma pregunta para ti. Dime, Jocelyn. Cabe destacar que Jocelyn es la más vieja estudiando francés. Por favor, que la más vieja si ya tiene. Estudiando francés. ¿Qué edad tienes, Jocelyn? 14 años. No, no es la más vieja, la más chiquita Desde los 9 años está estudiando francés. Ah, eso es diferente. Pensé que estaba de, de la edad, ¿no? Ella es la más chiquita del grupo. Pero la más experimentada. Ok, Jocelyn, entonces, dime, ¿por qué es, escogí por francés? Bueno, profe, pues el francés siempre se me ha hecho una un idioma muy bonito por el modo en que suena, su fluidez y también Francia. Me ha interesado mucho ir a, viajar por allá. Ah, entonces, Alba, tenemos que hacer una, una delegación y hablar con los papás a ver si... Que nos lleven a Que nos lleven a Francia. ¿eh? <laughs> Sí. ¿Eh? tú y yo también podemos también de colados, ¿no? Sí, yo me ¿eh? puedo meter en una maleta. Una maleta, no, para mí se avanzaría muy difícil. <laughs> no, no, no, no cabe porque tiene que doblarme, doblarme y redoblarme para ponerme en una maleta, profe, ¿no? Se disfraza de algo de, de elefante, de jirafa. <laughs> <laughs> en el área animales Sí, en la área de los animales. Ay, muchachas, está bien qué bueno. Que lleve una bolsita ¿Eh? Que lleves una bolsita como un chihuahua. Sí, una <laughs> bolsita no, de chihuahua no, para mí no se puede ser. Una jirafa así sí. Ok, vamos a ver. Entonces, podemos seguir el programa con una canción, ¿no? Sí. Ok, una canción. Vamos a pedir a Frédéric François que nos interpreta una preciosa melodía que es muy fácil para entender car il a una très bonne pronunciación. Tiene una pronunciación muy clara. Escúchalo, laissez-moi vivre ma vie. Laisse-moi vivre ma je ne regrette rien. ne veux plus être celui qui ne connaît que des chagrins. Laisse-moi vivre ma vie si tu m'aimes encore. changé, tu n'es plus la petite fille que j'ai tant aimée, que je trouvais si gentille. Que de temps perdu depuis que nous vivons ensemble. Pourtant au début, tu me disais comment ça se ressemble. Laisse-moi vivre. redevenu j'ai tant aimé que je trouvais si gentil que de temps perdu depuis que nous vivons ensemble. Pourtant au début, tu me disais comment on se ressemble. Laisse-moi vivre ma vie. Ne me retiens je n'aurai plus confiance en moi. una pregunta. ¿Quién escucha el programa todos los domingos? Ah, una, buena <laughs> pregunta, una buena pregunta. A ver, Carolina. La, verdad, por favor. La verdad, solamente la verdad y más que la verdad. Más que Está bien, profe. Estamos en la corte ahora, ¿no? No. Pura, pura, verdad, como dice ella, Ah, sí. La verdad y más que la verdad. Pues yo sí lo escucho los domingos, profe, porque la verdad es muy divertido escucharlo hablar español. Y acá mi familia, pues no puede evitar reírse, aunque sea un poquitito, pero <laughs> haciendo mi, máximo, mi esfuerzo para hablarlo, porque el, el idioma español es muy difícil. El francés es mucho más difícil. Pero el español también, para conjugar los verbos, ay, yo me pierdo ya. Pero yo sé que usted me, me, me entiendes, ¿no? Sí, te la entiende. Sí. O si no, pues. ¿sí? Si no, pues ya están poniendo de <laughs> risa de mí. ¿Y tú? Claro, profe. Todos los domingos en la noche nos reunimos en familia a escuchar el programa. <clears throat> ¿De verdad? ¿Quién hace el café por el papá? Mi mamá. Ah, y yo me lo tomo. <laughs> ¿Y tú, Jocelyn? Ah, bueno, profe. Jocelyn, no mientas, ¿eh? Por favor, dime la verdad. Estoy bajo juramento. Ah. <laughs> Um, bueno, pues, um, no, pero le prometo que lo escucharé por lo menos cuando salga yo. no, <laughs> no, es cierto. <laughs> Profe, claro que sí lo escucho. Me gusta la música, solo que cuando habla casi no entiendo lo que dice en español. Pequeño detallito. Pequeño detallito. Bueno, eh, tú no tengo que preguntarte porque ya está sentada bien tranquila al lado del, conductor. Mira cómo se siente ella, ¿eh? Ella se siente la dueña del tren. ¿Sí, verdad? Sí, yo soy la conductora. chu. Entonces, si ¿sí está la dueña del tren, sigue. ¿eh? Ah, bueno. <laughs> y seguiremos con la siguiente canción que se titula El de si jolie.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 L'aimer toute une vie, tu ne pourras jamais. Oui mais, oui mais elle est partie, c'est bête mais c'est vrai. Elle était si jolie, je n'oublierai jamais. Aujourd'hui c'est l'automne et je pleure souvent. Aujourd'hui c'est l'automne elle disparaît. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux A ver, profe, háblenos sobre usted. Me dijeron que aparte del idioma francés, ¿qué más idiomas habla? Bueno, es una larga historia, eh, crecí en Haití con un sistema francés de educación y al tiempo que yo tuvo que ir a la escuela, tenemos que aprender cinco idiomas para graduar en el colegio. Por eso opté por francés, inglés, español, latín y griego. Entonces pero después yo fui a vivir en Nueva York eh, con muchos cubanos, dominicanos, puertorriqueños. Por eso que digo, hola chico, ¿cómo está? Porque aquí dice mande, nosotros no. Entonces, pero el latín y el griego se me olvidó porque uh, hace muchos años ya que dejó la escuela. ¿Cuántos años tiene, profe? Ah, <coughs> Eso no se dice. <coughs> ups. ups. Ah, pues no, no, no, no, no, no, pero ya lo tengo. Los años son una cosa de. Esos son números. Yo tengo 66 años ya. Soy. Ah, es. Un, eh, sí, anti, yo soy un antique. Se dice antique en francés. Antique. Ya, son los muebles viejos, tú sabes. Antigua, sí. Pero francés es el idioma principal de Haití. Eh, oficial, es la, eh, la, lengua oficial de Haití. Entonces todo el mundo en la escuela tenemos que hablar francés. Y también tenemos criol Dame para el creol a ver, ¿no? no para el hielo, se me ¿eh? Ay. ¿Eh? Ese es criol Ese es criol Yo puedo hablar con usted en el criol, pero usted no va a entender nada. Sí, sí. Pero es un idioma bien, bien, bien, bien bien agradable. Es parece a los idiomas, a los dialectos africanos, tú sabes. Pero es un idioma también todavía que no tiene, no tiene su, no tiene gramática. Estamos trabajando sobre eso ahora mismo. Hoy, como sabes? <laughs> ¿Eh? Ay, ay. preparé para este programa, ¡Ah, qué, bueno! Por primera vez, creo. Que ¿Eh? sí. ¿Eh? Eh, por eso ya que nosotros eh, usted pues, ahora mismo se te di cuenta que ya quiere robar el timón en el programa, ¿no? Ay, qué bueno. Entonces, así es. Eh, aquí estoy ahora mismo en, en México, jubilado en México, en Los Mochis y me siento bien a gusto a la clase de francés, a la clase de inglés. Y por eso yo tengo el privilegio y el honor de tener a ustedes como alumnas. Sí, son bien, inteligentes, bien, bien inteligentes. Solo porque estamos aquí lo dice, profe. No, yo no soy mentiroso. No, yo soy bien. No, no, no, es verdad. ¿Y cuando nos regaña por qué no estudiamos? <laughs> ah, ese es, ese es otro rollo. Si usted quiere ser flojas y no quiere estudiar, pensé que va a abrir el libro solamente cuando está en, el, en la clase conmigo. Ah, eso ya, yo me enojo. Pero de, de toda manera, usted realmente hace un buen trabajo. Yo soy bien satisfecho y yo tengo que dar las gracias también a sus papás del apoyo que le dan a ustedes para venir a aprender, porque es un idioma muy difícil, muy, muy difícil. Y también aquí en, en México, en, Mochis no hay muchas, muchas escuelas, también y muchas, no, no, hay muchas gentes que hablan francés. Por eso que es, el, es la razón que yo eh, eh, empiezo con ese programa, es para ayudar a todos, a toda la gente que quiere escuchar francés, estudiar francés. Por eso yo tengo y eh, cuando yo hablo en el programa, yo hablo con un acento bien, bien tranquilo para que la gente me pueda entender. Si no, yo que dice, no me va a entender nada. Es para ayudar a mis alumnos. Entonces, para, vamos a parar de ser metiche en quién soy yo para descansar un poquitito y escuchar una canción de quién? Guichard. Daniel Guichard. Y la canción se llama Je t'aime, tu vois. Magnifique. Je t'aime, tu vois. Je ne sais pas t'offrir des fleurs, je ne sais pas parler d'amour, c'est que peut-être j'ai dans le cœur plus de tendresse que de discours. Souvent, tu sais, j'ai très envie de te serrer entre mes bras. Pourtant, j'hésite et je me dis que tu vas te moquer de moi. Je t'aime, tu vois, mais je ne le dis pas. plus fort de jour en jour. Je n'aime que toi, comme on aime d'amour. Je ne sais pas te consoler quand je vois que ça ne va pas. Et je m'en veux de m'énerver, d'être à ce point si maladroit le soir venu, quand tu t'endors, quand je te sais trop fatigué, bien que je rêve de ton corps, je n'ose pas le réveiller. Je t'aime, tu vois, et je ne le dis pas. Ahora nos vamos a un corte. No se despeguen del tren de la música porque aún quedan muchas cosas por hacer. Yo soy Alba Marina, en compañía de Carolina, Carmina y Jocelyn. No nos dejen, por favor. Estamos en el 820 de la radio Udeo. No se les olvide llamarnos a ver qué les está pareciendo el programa. Sus opiniones cuentan. 818-2025.